Zašto baš atletika? Pa u biti prva ljubav moja prema sportu, to je počelo još e, kad sam imala 12 godina, a to je bila košarka. Dan danas isto jako volim igrati košarku, to mi je onako nekako recimo drugi sport. I igrala sam košarku za školu u osnovnoj školi i u srednjoj školi, a onda sam počela u biti voziti utrke u invalidskim kolicima. Međutim, to mi je, postalo, to mi je bilo jako monotono, ja sam inače ovako hiperaktivac, pa mi je onda to bilo dosadno. I onda sam jedan dan probala bacat. Tadašnji moj trener e, Milan Metikoš je u meni prepoznao talent za bacača i u biti usadio mi tu neku ljubav prema bacičkim disciplinama i eto, koja traje sve do danas. Zašto se i dalje baviš sportom? Što te privlači da se i dalje baviš sportom? Pa iskreno svaki sportaš uvijek onako teži za nečim većim, za nekim većim uspjehom. Mislim da ne znam, sam ja svoj svoj, ono, najveći uspjeh u sportskoj karijeri ostvarila 2004. kada sam osvojila znači, medalju na paraolimpijskim igrama i to je u biti nekako san svakog sportaša koji se dugo bavi profesionalno sportom. Međutim, sport je sastavni dio mog života i vjerujem da sad kad bi prestala trenirati, onda bi mi taj dio mog života jednostavno falio. Možda jednog dana, a vjerujem da će to biti uskoro jer namjeravam, ne namjeravam baš tako dugo ovaj, nastaviti svoju sportsku karijeru s obzirom da se već 30, eh, 20 <laughs> godina bavim sportom, 23 godine točnije. Eh, mislim da bi bilo onako sad vrijeme za ovako malo mlađe generacije. Međutim, to je nešto što mi daje mm, u svakom slučaju jednu motivaciju u, u svakodnevnom životu. A i ne znam, ono, bilo bi mi ful čudno <laughs> da sad ne treniram. Ovaj, e, koliko ti je bavljenje sportom pomoglo ili možda odmoglo u životu? Pa, e, bavljenje sportom u svakom slučaju je dobro. Bilo to za zdrave ljude ili za osobe s invaliditetom. Mislim da osobama s invaliditetom e, sport puno znači u životu. Jer je sport borba. Naučiš se boriti, a kao osoba s invaliditetom cijeli život moraš se boriti. Moraš se boriti prvo sam sa sobom, sa svojim kompleksima i sa svim onim što dolazi vezano uz tvoj invaliditet a onda i sa okolinom, ne znam, sa obrazovanjem, sa poslom, sa prihvaćanjem u društvu. Uvijek si, e, koliko god to možda ljudi htjeli priznati ili ne, uvijek smo nekako drugčiji od drugih. I da bi možda ja nešto napravila, isto što i moja prijateljica, uvijek mi treba puno više energije i truda za to, da bi dokazala da moj rezultat vrijedi isto kao i rezultat moje prijateljice koja recimo nema protezu. Ali e, onda sport daje taj jedan optimizam ti u sportu uvijek e, ideš do samog kraja, ideš do toga da napraviš svoj najbolji rezultat i nema druge, sport je borba, pa tako i život, jer ako se ne naučiš boriti u životu, ne možeš ni opstati. E, koliko se osobe s invaliditetom u Hrvatskoj, pa ako ne možeš to malo usporediti sa svijetom, e, <clears throat> bave sportom? Ha, pa osobe s invaliditetom u principu su malo ljene osobe. <clears throat> ja to iz osobnog iskustva ovaj, isto mogu reći, zato što mi smo, šta ja znam, ono, ako baš ne moram, onda neću. Pa to tako ispadne, zašto ću se ja sad tamo mučit, pa će, ne znam, mene neko gledat kako ja trčim ili tako. Nema baš puno osoba s invaliditetom koje se, koje se bave sportom. Profesionalno bavljanje sportom zahtijeva velik trud, ono, krvi znoj i odricanje ja vjerujem da sam ja ne znam ono puno toga u svom životu propustila i puno toga sam se odrekla e, nečega što moji vršnjaci možda nisu da bi postigla sve ove svoje vrhunske rezultate e, sam odlazak na neko veliko natjecanje zahtijeva jednu kontrolu života to znači da ne znam ako ja e, za mjesec dana putem na svjetsko prvenstvo ja si onda ne mogu dozvoliti da ću u subotu otići vani i biti vani do dva ujutro jer e, ja drugi dan ne funkcioniram, što znači moj organizam se ne uspije oporaviti i nije spreman za novi trening. To znači odricanje tog jednog, e, recimo, možda onoga što mlade čini sretnim. Tako da ovaj, osobe s invaliditetom u biti zabiru taj neki lakši put, pa <laughs> tako onda više onako ja to kažem vole brijati okolo nego se recimo baviti sportom. U Puli nas je jako malo, u Hrvatskoj malo, sad nekako malo smo promovirali taj sport osoba s invaliditetom donjevši tako dobre rezultate u zadnjih, e, ne znam, recimo 6-7 godina. Pa je možda malo više, malo više ljudi ipak e, pok, ono, pokrenulo se za nekim sportom, bilo kakvim, ali evo, ima malo više nego prije, recimo kad sam se tek ja počela baviti sportom. E, s obzirom da ste promovirali taj sport i to, jesu li možda sada uvjeti za treniranje bolje nego što su bili prije i kakvi su uopće uvjeti za treniranje? Pa uvjeti naši i uvjeti, ne znam, svjetskih nekih e, drugih država ne mogu se baš jako usporediti s obzirom da e, sport osoba s invaliditetom u biti je jako skup, recimo tako. jedna osoba s amputacijom, dakle kao ja recimo s natkoljenom protezom, e, meni nisu potrebne samo tenisice i kugla pa da ja mogu otići na trening. Meni treba dobra kvalitetna sportska proteza koja danas košta preko 100.000 kuna to je teško da si neko može od nas e, priuštiti. Pa tako, ako nisi u samom nekakvom vrhu, da te onda poprati vlada, grad, županija, da ti pomognu kupiti tu neku sportsku protezu. Dakle, ti već tu gubiš. Jer e, kad ja dođem na natjecanje, kao do prije e, šest godina, ja sam dolazila na natjecanje s jednom protezom. Da mi ne da Bože ta proteza pukla, samo moj trud pada u vodu u roku od jedne minute jer ja nemam u čemu drugom nastupiti. Sada, znači, 2008. prije odlaska u Peking dobila sam dvije proteze, dobila sam sportsku protezu, to nam je radila ortopedska tehnika Otos iz Osijeka u suradnji s vladom Republike Hrvatske. I, ovaj, i sad, sad sam sigurna u jednu ruku, to je jedna sigurnost, sigurno koja puno znači. Ja ako odem i ako se nešto desi, u torbi imam drugu protezu. Jesu li onda financije tvoj najveći problem? Pa ne mogu reći da su financije najveći problem, ja uvijek kažem da nije sve u novcu. E, kada bi gledali novac vjerojatno ne bi bili ovdje, ne, ja prva ne bi bila tu, ne bi se bavila sportom jer e, <laughs> baš od, od, od ovog profesionalnog sporta koji nije baš jako profitabilan e, ne može se baš nešto <laughs> dobro živjeti, može se preživjeti recimo to tako, ali da si mogu priuštiti te neke vrhunske stvari koje mi trebaju od same, recimo sportske stipendije, to je nemoguće. Ove, dakle, sudjelovala si na nekoliko paraolimpijskih igara, pa u čemu je razlika između paraolimpijskih igara i običnih, nazovimo ih običnih <laughs> olimpijskih igara? Pa u biti nema nikakve razlike osim što kad bi se spajale paraolimpijske i olimpijske igre bilo bi to jednostavno neizvedivo zbog velikog broja sportaša i onda bi to jako dugo, bezgranično dugo trajalo. Princip u biti je isti što se tiče svega osim što su pravila su ista u natjecanju, ne znam, Bacičkim disciplinama konkretno pravila su identična kao za zdrave sportaše. Razlika jedino u tome što mi nemamo <clears throat> eh, kategorije po dobnim granicama, nego imamo kategorije po invaliditetu. I ima tako nekih eh, sitnih razlika i detalja, to je kod osoba koje su slabovidne i slijepe, onda se njima, na primjer, dozvola, dozvoljava da trče uz pratioca koji trči uz njih ili, e, na primjer, u skoku u dalje imaju puno širu crtu nego što imaju zdravi sportaši i tako nekih sitnih detalja u biti koji Ma, nema baš neke velike razlike, kažem, nego evo, stvarno bilo bi nas previše kad bi se sve skupa spojilo. Pa s kakvim se ozljedama susrećeš u svojem sportu? te, za, te, za to ovaj, tu susretanje sa ozljedama bila bi vam prekratko jedno šest vaših emisija otprilike. <laughs> zato što ovaj, meni svaka godina donese barem jednu sportsku ozljedu. To je nevjerojatno, ali istinito, a moja doktorica, doktorica Tripović zna reći da vjerojatno, ne znam, ono, ja ne znam napraviti dobar rezultat ako nešto ne slomim, ako mi nešto ne pukne ili tako. Tako da prošlu godinu sam obilježila sa tri ozljede. E, to je bilo prvo e, u šestom mjesecu na Zlatnoj ligi. E, puknula su mi dva mišića na potkoljenici kada je to e, do, došlo već negdje pri kraju sa rehabilitacijom, onda sam imala trostruku frakturu, slomila sam e, nogu jer su me udarila nekakva vrata na pripremama. Pa smo bili ponovno na početku i mjesec dana prije odlaska na svjetsko prvenstvo bili smo na nuli, pa smo počeli sve iz početka. <clears throat> Očekivajući e, zamor materijala, recimo tako, jer smo udarili po treninzima ne 100 nego 300 na sat, da bi ne nadoknadili jer je to nemoguće, ali da bi pokušali vratiti formu pred Indiju u neku recimo ne top formu, ali u neku formu, <laughs> nazovimo to tako, da napravim neki rezultat, jer ovo što sam ja napravila u Indiji, znači nisu moji najbolji rezultati, ja sam dva mjeseca prije toga imala puno bolje rezultate. <laughs> Došla sam u Indiju, e, bacila sam hitac diska koji je donio zlatnu medalju i taj hitac me izbacio iz kruga. Bio je, ne znam, da li prejak e, okret, e, ne znam, u tom momentu nešto se pospajalo, uglavnom taj hitac me izbacio iz kruga i osjetila sam strašno bolu u koljenu. Na večer kada me naš e, liječnik naše reprezentacije pogledao, ustanovio je da mi je napuko ligament. <laughs> Tako da ovaj nastup na kugli je bio loš u tom smislu što sam s puknutim ligamentom, to smo malo poljepili, potejpali, po, po tako pozavili <laughs> i ovaj <clears throat> bacala sam kuglu, ono, svaki put kad sam stala na nogu imala sam kao da mi je neko nož zabio u koljeno. I sad sam bila treća. Da, da nije toga bilo, vjerujem da bi bila prva i u kugli. Tako tih, ono, ozljeda, ozljeda ima milion, ono, ne vrijedi ih ni spominjati, ono, bile prošle i nadam se da se neće ponoviti. E, vidimo da si već godinama u samom vrhu, pa kako uspijevaš kontinuirano biti najbolja? Pa nije lako, ove, ovaj, sigurno nije lako i i meni ponekad onako pukne film recimo tako, mm, proživljavam tako te neke krize kad mi se više apsolutno ništa ne da. I onda ja odlučim ovako i kažem moj trenerici, gle ja više sad neću trenirati, nemoj me ništa pitat, dva mjeseca, tri, pet, koliko god bude potrebno. To sam rekla sad kad sam se vratila iz Indije. Neću trenirati barem do trećeg mjeseca. Prvo moram zalječiti ozljedu kao i onda ću to sve polako početi. Međutim, onda kad, ne znam, to mi je super i dobro prvih mjesec dana možda dva mjeseca, ali to je stvarno plafon. Onda nakon dva mjeseca već onako što bi tu kod nas rekli mi počnu neki crvi u guzici se vrtit i onda ja to više ne mogu izdržati, onda moram jednostavno, e, fali mi te fizičke aktivnosti. Organizam je toliko naučen na fizičku aktivnost, ono od kad valjda znam za sebe, tako da mi jednostavno to nedostaje. Da li to ovaj, ne mora biti konkretan trening, ne znam, atletike, teretane, nečega. Ja ću možda otići odigrat ću partiju stolnog tenisa, odigrat ću jednu utakmicu košarkašku, odigrat ću partiju tenisa, eh, ne znam, otiću otplivat nešto, ali bitno je da je ono, neki sport u džiru. <laughs>